Затінок, сутінок, день золотий, плачуть і молять білі троянди. Може, це я, або хто, або ти. Ось там сидить у куточку веранди. Може, він плаче, може, він жде, кроки почулись, чи скрипнула хвіртка, може, він встане чолом припаде там на веранді, чолом до двірка, де ж ви ті люди, що в хаті жили. Свідку мій білий, яке тут роздолля, смуток нащадків, як танець бджоли, танець бджоли. До безсмертного поля, може, це вже через тисячу літ. Я і не я вже розбуджена в генах. Тут, на землі, я шукаю хоч слід роду мого у плачах і легендах. Голос з криниць. Чого ж ти замовк? Руки шовковець, чого ж ви заклякли, вікна забиті і висить замок, ржава сережка над кіхтиком клямки, білий причілок обита слята. Хто там квилить у цій хаті ночами? Може, живе там сама самота, соває пустку у піч рогачами. Може, це біль наш, а може, вина може, бальзам на занедбані душі, спогад криниць і спогад вікна, спогад стежини і дикої груші.